Привіт, друзі! Мене звати Рохтушка, я дуже рада, що ви зазирнули до мене в гості. З тими, з ким ми ще не знайомі, давайте знайомитись. Я Оля і тут я начитую різноманітну літературу українською мовою. Сьогодні ми продовжуємо подорож сторінками книги Проклята краса від української неймовірно талановитої авторки Дарини Гнатко. Для тих, хто ще не чув попередні частини, наразі на екрані, а також в описі ви можете знайти посилання, за яким матимете змогу прослухати всі частини одразу. Також нагадую, що в першій частині я проводжу розіграш, тож обов'язково відкривайте, слухайте та приймайте участь. Як завжди, я прошу вас не забувати підписуватись на мій канал, для мене це неабияка ваша підтримка. Ставте вподобайку та пишіть будь-які коментарі, Можливо, я відповідаю не на всі, проте читаю їх обов'язково. Також діліться цим відео з вашими друзями чи знайомими, якщо вам було цікаво. Що ж, давайте продовжувати читати далі. Продовження. Частина друга. Аня. Розділ перший. Сумно та безрадісно зробилось у хаті після підступної втечі Павла. Галина тинялась хатою з кутка в куток, від печі до дверей, від вікна та до лави, наче жорстоко побитий господарем собака, геть запустивши себе з нечесаним брудним волоссям, вона могла годинами просидіти на одному місці, а потім несподівано підхопитись, забігати по світлиці, витріщивши очі, а в голові в неї михтіли, мерехтіли, з'являлись та зникали думки. Думки ті були різними, та всі вони були про одне про Павла про Павла та ту кляту дівку. Вона знову, знову її перемогла, навіть з міста змогла дотягнути своїми пазурами до її чоловіка, поманила його за собою. Три дні вже минуло, як Павло втік. Утік, мов той злочинець, рано вранці. І слова не сказавши, тільки листочок паперу зоставив зі звісткою, що йде за своїм щастям, а від неї Галини. Іде назавжди. Галина з гірким сумом згадала себе того ранку, коли віднайшла отой клаптик паперу, кинутий на стіл його зрадницькою рукою. Вона спочатку і не повірила тим словам, що були написані його дрібним та чітким прописом, а коли нарешті дійшли до неї ті слова, то весь світ мов погаснув для неї, зник у сліпучій блискавиці люті та ненависті, вона заволала, наче смертельно поранений звір, а потім заходилась трощити все, що потрапило під руку, не помічала навіть наляканих облич матері та Петрика, не зупинили ні їхні відчайдушні крики, ні плач сина, якого вона несподівано штовхнула з такою силою, що дитина відлетіла до печі та вдарилася головою об заслін. Але Галині все то було байдуже вона навіть не глянула на сина продовжуючи кружляти по світлиці та жбурляти об стіну все, що знаходила. Їй здавалось, що там, за побіленими стінами хати, ховаються вони, ті кляті коханці, які сміються зараз над нею, називаючи покидьком. Я покажу вам покидька. просичала вона скрізь зуби, кидаючи у стіну важкого глиняного глечика. За спиною почувся зойк матері, Галько, що ти твориш? Геть сказилася. Галина навіть не озирнулась, змівши з полиці бутля та відправивши його слід за глечиком. Петрик заревів Тату, татку. Татку. Як ужалена підскочила на місці Галина, обертаючись до сина, що забився в куток. Ти, маленький зрадник, як можеш ти звати того пса будливого своїм татком? Тату. Все одно тягнув своє Петрик, затуляючи замурзане личко брудними худенькими рученятами. У Галини перекосилось лице. Я зараз покажу тобі, татка. Вона й сама не знала, що хоче зробити, кидаючись до переляканої дитини, чи просто рота затулити, а чи то уснути так, щоб замовк, і більше не кликав вже того клятого зрадника, того ірода, якого вона так ненавиділа в цю хвилину. Ненавиділа, але продовжувала кохати. Та мати несподівано прудко кинулась до Петрика, вхопила його на руки і вибігла на вулицю, залишивши Галину в хаті саму, та застигла на якусь мить біля печі, дослухаючись до оглушливої, пронизливої тиші хати. Десь у глибинах її стін чула вона, як зароджується тихий, зміїний шепіт, котрий поступово міцнішав, допоки не перетворився на голос голос Павла, той голос, який вона тепер так ненавиділа і так відчайдушно кохала. Галино. шепотів невидимий Павло, і Галина, озираючись навкруги, ніде не могла його побачити. Я покинув тебе, покинув назавжди. Я просто тебе викреслив зі свого життя. Галина вся затремтіла. Ні. захитала вона головою. Невидимий Павло засміявся. Так, Галино, так. Що було далі, вона майже не пам'ятає, наче впала додолу і почала волати не своїм голосом, перекочуючись та затуляючи вуха руками, аби тільки не чути того ненависного голосу, що продовжував лунати зовсім поряд, знов і знов повторюючи їй, що він пішов назавжди. Потім хтось підхопив її сильними руками та поклав на ліжко, змусивши проковтнути гірку та смердючу рідину, а потім усе зникло за чорною стіною без пам'ятства. Від того минуло три дні три важкі, темні, як та зла ніч, дні, три дні без Павла. Галина більше не била горщиків та бутлів, не била посуду, не обзивалась до Петрика, який тепер боявся одного її духу, а вона навіть не помічала його, мов і не існувало його вже, а тільки сиділа, сиділа отак годинами, гадаючи, як же повернути чоловіка, або ж починала кидатись по хаті, будуючи в своїй запаленій уяві плани того, як помститись їм, Павлові та його отій волокій Ганнусі за цей біль, що нещадно роздирав її зараз гострими кігтями, вп'явшись в душу, в саме серце. Друзі, хочу зробити невеличку перерву та сказати кілька слів про те, що в мене на каналі є спонсорство. Я дуже вдячна всім тим, хто вже оформив його та підтримує мою творчість ще й в такий спосіб. Це неабияк важливо для мене. А всім тим, хто хотів би ознайомитися більш детально про рівні та вартість, то я залишаю посилання в описі під відео. Продовжуємо читати. Заскрипіли двері, і до хати увійшла Олена Миронівна, тримаючи в руках циберку з молоком. За нею, міцно тримаючись за спідницю, дрібними кроками плентався Петрик. В його очах, що косились на Галину, читався такий страх що ще деякий час тому вона б вжахнулася з того, як боїться її власна дитина. Але зараз зараз їй то було байдуже вона тільки кинула на нього похмурий погляд та знову заметалась по світлиці. Олена Миронівна поставила молоко на стіл. Ти б молока випила, промовила вона неголосно, проціджуючи молоко крізь тканину. Галина тільки знизала плечима. Я не голодна. Та де вже там не голодна, докорила мати. Третій день нічого їсти не хочеш, а їсти повинна. За двох повинна. Галина стрімко обернулася. В очі їй спалахнули таким несамовитим вогнем, що Олена Миронівна аж здригнулась, проливши на стіл білий струмок молока. А кому воно потрібне, те друге? А? Хрипким від накопиченої всередині злості голосом закричала Галина, з огидою поглядаючи донизу, на свій ледь помітний живіт. Отому кобелю, що подався за молодою спідницею, в місто. Та він йому стогот не потрібен, як і оцей тремтячий боягуз. Вона зневажливо хитнула головою на Петрика, що вже хлюпав носом, ось ось маючи зарюмсати та ховаючись за бабину спідницю. Олена Миронівна скривилась, Тю на тебе, навіжена, ледь молоко через тебе не розлила. Не набридло ще так зводити себе. І кого ти народиш після цього? Не інакше як виродка якогось. Галина кинула на матір важкий погляд. А хоч і виродка. То мені байдуже. Нащо він мені тепер, коли Павло пішов назавжди? Олена Миронівна похитала головою. І де воно вже таке навіжене в мене вродилось? втямити не можу. Через мужика отак біснуватись та дітей своїх ненавидіти. Що б же ти робила, якби мене не було поряд? Прибила Петрика, а? Мовчиш? Павучиха ти, а не мати. Кішка і та є кращою матір'ю від тебе, бо дбає про кошенят. Не вам мене судити, мамо. А кому? Знала б я, що так вийде. Зроду б не дозволила тобі за того грибенка вискочити. Та що там говорити? Вона махнула рукою та знову взялась проціджувати молоко, а Галина метнулась в куток. Деякий час було тихо, а потім Олена Миронівна, мов забувши про своє роздратування, несподівано промовила А не судилось йому бути з тією Ганою. Галина так і застигла на місці, мов натикнувшись на невидиму стіну, а потім озирнулась до матері. З чого це ви взяли, мамо? Сон я бачила сьогодні, а як проти п'ятниці, то має виповнитись, замислено відповіла Олена Миронівна, наливаючи молока в кухоль та подаючи його Петрику. Наснився Павло, тягнув руки до Ганни, а вона хитала головою, не хотіла йти до нього, а потім взагалі пішла кудись з високим чоловіком а Павло до тебе повернувся. Не хотів, а повернувся. То мене, мов зачарована, видихнула Галина. Галино, Галино, зітхнула мати. І коли ти позбудешся цієї своєї хвороби? Мабуть, що ніколи. То йди хоч молока випий, бо доскачешся, що йому вже не буде до кого повертатись. Галина скривилась. Ні, не хочеться. Ну, то вийди, ковтни хоч свіжого повітря. Може, і їсти тоді закортить, а то сидиш в чотирьох стінах. Галина зам'ялась. Люди, певне, сміються наді мною, зловтішаються. Тихо мовила вона, згадуючи, скільки бабів заздрило їй, що має такого вродливого чоловіка, як Павло. А от і дозаздрились. Олена Миронівна знизила плечима. Люди є люди, хто, може, й сміється, а комусь байдуже. Погуляй у дворі. Хто чіпати тебе стане? Іди, іди, бо вже он на опудало стала схожа. Галина промовчала, спостерігаючи, як мати починає поратись коло печі, влаштуючи сніданок. Загалом їсти варила вона, Галина, не втомлюючись простоювати біля вогню, аби тільки приготувати щось смачненьке, аби тільки порадувати Павла та сидіти потім навпроти нього увечері, склавши руки під підборіддям, та спостерігати, як він смачно, з чималим апетитом знищує любовно приготовані нею наїдки, і червоніти від задоволення, коли він, наївшись від душі, мружиться до неї усмішкою. Ну, Галю, й смачно ж у тебе борщ вийшов. А як почалась ота колотнеча з Ганькою, то перестав він нахвалювати її наїдки, їв, мов не з нею за столом сидів, а десь далеко, кине слово чи погляд байдуже, та й мріє собі далі. Піду і справді у садок. Прокашлявшись, невпевнено сказала вона, кидаючи погляд у вікно. Піди, Галю, піди. відгукнулась Олена Миронівна. На дворі весело світило сонечко, гілля дерев гойдав легкий вітерець, і було так гарно, що Галина аж дух зачаїла відчуваючи, як міцніше в ній надія на те, що коханий ще повернеться до неї. Заплющивши очі, вона посиділа трішки на призьбі, вдихаючи свіже повітря з ароматом духмяної трави, потім розплющила їх, майже відразу охопивши бічним зором, як промайнуло по дорозі щось яскраве, строкате, певне, Антоніна, листоноша, подумалось дещо ліниво, і вона знову хотіла заплющити очі, коли несподівана думка примусила її підхопитись на місці. Крадькома, обійшовши хату, вона визирнула з за кутка і відразу ж огладіла Антоніну, що встромляла кравецьким у тин білий папірець. Лист від ганьки. У Галини затремтіли руки. Раз лист, то має бути і адреса того місця, де вона зараз живе, і розуміння того, що вона має робити, обпекло Галину з такою силою, що вона ледь дочекалась, поки Антоніна відійде від сусіднього двору, постояла трішки, вдивляючись у сусідський двір, начебто нікого. Глибоко зітхнувши, Галина зважилась і від слабкості дещо заповільно побігла до сусідського тину. Стежка мерехтіла в неї перед очима, але вона таки вхопила жаданий папірець, спрагу оглянула на адресу лист від Ганни, назва вулиці та номер будинку Коцюбинського 4, мов розпеченим тавром вп'ялись у її запалений мозок, а руки вже поспіхом запихали листа назад, на місце. А страх кортіла почитати, що ж там написала Ганька. Але то робити було не можна. У Антоніни язик довший від чумацького шляху, ще раз базікає. Та й не було в неї часу, треба було поспішати повертати своє щастя. Сніданок уже поспіває, промовила Олена Миронівна до Галини, коли та заскочила до хати, на ходу здираючи з себе брудну домашню сукню. Немає часу, мамо. відгукнулась вона, вигрібаючи з шафи одяг та хапаючи першу ліпшу, що потрапила під руку сукню. Олена Миронівна витріщила очі. Що трапилось? Я їду до міста. Люди добрі. А це ж з якої то радості. Треба, я потім поясню. Кинула Галина поспіхом, натягуючи на своє худе тіло зелену сукню, а потім, хапаючи гребінця та немилосердно заганяючи його у своє брудне, засмоктане волосся. Олена Миронівна тільки головою похитала. І яка оце тебе на вулиці муха вкусила? Що надумувати? Голова неспокійна та гаряча. За Павлом скачеш. Галина кинула в торбу трохи грошей. А хоч би й так. Вам то яка справа? Моє життя. Що хочу, те й роблю. Зовсім гідність свою втратила не шпорити за чоловіком, принижуватися. А нехай. махнула рукою Галина. Мені байдуже. Повернуся, якщо зможу сьогодні, а ні, то завтра. Мати ж тільки промовчала, всім виглядом своїм виражаючи невдоволення, а Галина вже виходила з хати, намагаючись не звертати уваги на слабкість. Немає коли звертати увагу на такі дрібниці ось добереться до міста, поверне чоловіка, тоді вже й про їжу зможе подумати. Вийшовши з двору, Галина заспішила до центру, туди, де тягнулась дорога на Градиськ, а з нього до міста. Хто б міг подумати, що кохання здатне геть перевернути все життя людини, розмалювати його новими барвами та наповнити такими почуттями, про які ти навіть і не думав. Два дні тільки купалася Гануся в коханні Дмитра, а здавалося, що вже все життя воно панувало в її серці, що все життя була вона його коханою, коханою цим чоловіком, тільки ним і ніким більше і навіть не уявляла, як увесь цей час жила без нього, як могла не знати оцих пильних, темно сірих очей, не чути оцього оксамитового голосу, що так ніжно та невимовно лагідно кликав її Анею, шепотів слова, від яких вона тремтіла всім тілом. Тепер, переповнена коханням до Дмитра, розуміла вона, що не кохання було справжнім та її почуття до Павла. Так, було тяжіння, було бажання володіти ним, було щось незрозуміле для неї самої. Але як же воно різнилося від того, що вона відчувала до Дмитра? Бо це почуття наповнювало Ганусині серце і душу, наповнювало всю її незвичним до цих пір світлом, осяюючи незбагненним відчуттям щастя, відчуттям спокою та тихої радості. Гребенко з'явився на другий день. Тітка Глашка до того часу геть розхворілась, зробилась зве серцем, а Гануся, вирішивши забути ворожнечу з дядьковою, приготувала рано вранці сніданок, нагодувала дядька та братів і налаштувалась чекати на лікаря, аж раптом пролунав дзвінок, вона кинулась відчиняти, гадаючи, що то лікар прийшов, але на порозі стояв Павло сумирний, невпевнений та тихий. Він так нагадував побитого песика, нахнюпивши брови та понуро звісивши голову. Здоров була, Ганю. промовив він не зовсім упевнено, а Гануся, дослухавшись до свого серця, не відчувала майже нічого, окрім слабкого суму за минулим. До хати не впустиш. Гануся постояла, зволікаючи, а потім відступила. Проходьте, тільки тихенько. Тітка не здужає. Він тихо пройшов за нею до вітальні, а потім так і застиг біля порогу, застиг у мовчанні, мов почуваючи себе ніяково за ті образливі слова, що лунали з його вуст того вечора. Ганнуся, що чекала від нього чогось знову образливого, теж мовчала. Я знайшов роботу, Нарешті випалив він, уп'явшись у вицеганусі поглядом, викладачем зоології. Трішки не те, до чого я звик, але все ж робота. Ганнуся тільки хитнула головою. Вітаю. І ще. Він важко зітхнув. Я хотів би перед тобою вибачитись за поведінку свою того вечора. Сам не знаю, що то найшло на мене, чи то хміль так подіяв, чи хто наврочив та я навіженим зробився. Ти не тримай на мене зваганю і вибач одразу ніколи більше такого не повториться. Павло посміхнувся Ганусі невпевненою усмішкою, а потім швидко випалив Ганусю, сонце моє. Я вчора подав документи на розвочення, і вже дуже скоро ми, сонечко, зможемо з тобою побратись. Ганнуся мовчала, вдивляючись у його гладке, добряче відгодоване лице, і подумки дивувалась його нахабству. Як міг він, після всіх тих образ, ганебного шкрябання в двері, думати, що вона кинеться до нього, варто йому буде тільки покликати. Та якби й не кохання до Дмитра, Ганнуся не була певна в тому, що змогла б повернутися до Грибенка. Що ж ти мовчиш, Ганю? А чи ти не рада? нахмурився Павло, пильно вдивляючись в її лице. Та ти не хвилюйся. Жити нам буде де, мені кімнату дадуть, а як звільнюсь від Галини, одразу ж заручимось та поберемося. Ганнуся заперечливо похитала головою Не треба, Павле Микитовичу, а я вже заручена. Гребенко блимнув, а потім витріщив очі. Як це заручена? З ким? недовірливо пробурмотів він, а потім у його очах блискавицею проминув здогад. Він почервонів. Винуватий та невпевнений вираз змінився на звий. Можеш не відповідати, сам здогадався. То он, як ти, Ганю, легко мене зрадила, зманила за собою, звабила, засліпила своєю красою, а потім викинула, як непотріб. Ануся різко випросталась. Я вас за собою не манила і нічого вам не обіцяла, холодно відповіла вона. А що ви від дружини втекли, то не моя в тому провина. Я від початку казала, що нічого в нас не вийде, та ви не слухали. Бодай була проклята та хвилина, коли я побачив твої зрадливі очі. В серцях кинув гребенко, кидаючись по вітальні. То остаточно гониш мене. Остаточно. Повертайтесь краще до дружини. Павло скривився, а потім плюнув собі під ноги. Ну вже ні раз тебе втратив, то й до тієї кислявої відьми не повернуся. Досить. Настраждався уже на все життя. Він зневажливо оглянув застиглу постать Ганусі, а потім всміхнувся. Що ж я, не знайду собі гідної жінки, та за мене будь-яка, хоч зараз побіжить, тільки свисну, а я ще принижуюсь тут перед якоюсь НКВСівською підстилкою. Оце Ганусі враз закам'яніло. Прощавайте, Павло Микитовичу. Гребенко смачно плюнув їй під ноги. Прощавай і ти, Ганю. Бодай же. виплюнув він, а потім обірвав себе на півслові, махнув досадливо рукою та пішов геть. Пішов геть з її життя назавжди, і Гануся раптом відчула полегшення. У вас щось трапилось? пролунав поряд оксамитовий голос і вона, здригнувшись, побачила у дверях Дмитра. Мені назустріч, мов обпечений, вибів той агроном Грибенко, просичав щось про те, щоб я подивився своїм щастям та клубком покотився східцями. Гануся не знала, що сказати. Він приходив попрощатись. Нарешті невпевнено прошепотіла вона, боячись, що Дмитро знову приривнує. І то як? Попрощався? попрощався, повільно хитнула головою Ганнуся, підіймаючи на Дмитра свої вологі очі, та відразу ж потонула в зустрічному погляді, що так і світився ніжністю. Ще хвилинка, ще мить, і вона опинилася в його обіймах, несамовито відповідаючи на палкий поцілунок, і Павло це його прихід та образливі слова, що лунали з його вуст, все ураз забулось стерлась з пам'яті, залишивши тільки Дмитра, в якому одному було усе її щастя. Я не зміг поїхати, не побачивши тебе, прошепотів Дмитро, відсторонюючись від неї та повільно гойдаючи в міцних обіймах. Я так скучив, Аню, за ці декілька годин, а ти. Гануся щасливо усміхнулась, а потім, як тоді, коли ще була тією безтурботною Ганусею, що не знала іще болючого та виснажливого тяжіння, кинула на нього таємничий і звабливий погляд. Можливо, відгукнулась вона тихо та зойкнула, коли він притиснув її до себе так міцно, що зробилось аж тісно у грудях, і прошепотів в усміхнені вуста брехунка. Я? обурилась Ганнуся, але в наступну мить забула про все, коли його вуста знову заволоділи її рожевими, дівочими вустами. Час зник, і вона не знала, скільки його минуло, коли він нарешті підняв голову. На мене внизу чекає Петро, прошепотів Дмитро. Ануся погладила його чисто виголене, продовгувати лице. Так, я маю йти, сказав він, не рухаючись з місця. Так. Знову відгукнулась вона, посміхаючись та відповідаючи на його черговий поцілунок. Все, я йду, допоки Петро не почав гудіти на весь двір. Нарешті рішуче промовив Дмитро, відпускаючи Ганнусю. Але ввечері готуйся. Я поведу тебе на перше, справжнє побачення. Ганнуся усміхнулася. Добре, до вечора. До вечора. Палко прошепотів Дмитро і, ніжно посміхнувшись, зник за дверима, а серце Ганусі завмерло від солодкої туги, той день промайнув для неї як одна хвилина. Вона зустрічала лікаря, купувала для дядини ліки, а потім, наступивши на свою гордість, давала їй їсти, намагаючись не звертати уваги на застиглу маску її обличчя, тяжке мовчання, у якому так і проступало звинувачення на її адресу та палаючи ненавистю очі. Ви б хоча б щось з'їли, нерішуче промовила вона, зазирнувши в кімнату до дядини через деякий час і побачивши повні тарілки. Тітка Глашка кинула на неї важкий погляд Іди геть зі своєю їжею. Крізь зуби ледь чутно проциділа вона, відвертаючись від Ганнусі до стіни та втомлено заплющуючи очі. Більше Ганнуся до неї не заходила, а коли повернувся дядько Данило, то почала готуватися до побачення з Дмитром, Повагавшись та позітхавши над своїми більш ніж скромними сукнями, вона все таки одягнула сукню Дарини, у якій була того вечора, і яку досі не повернула. Не хотілося, звісно, її одягати, та іншої, гідної, у неї не було. Посміхнувшись, вона одягнула на шию подарунок Дмитра, котрий так пасував до її очей. У двері наполегливо подзвонили. Я відчиню. вигукнув дядько Данило, Гануся застигла, відчуваючи, як солодко завмирає серце, та знаючи, що то він, Дмитро, прийшов, ще не побачивши його, серцем відчувала. У двері постукали. Ганю, можна? Так, дядько. Дядько Данило увійшов із здивованим, трішки розгубленим виразом обличчя. Там до тебе прийшли, сказав він уважно роздивляючись її порожевіле лице. Дмитро Михайлович, Скажи, Ганю, тепер ти щаслива? Гануся несміливо посміхнулась. Щаслива, дядько. Недаремно, значить, привіз тебе сюди Микита. Доля вона онде тебе знайшла. Ну, я радий, Ганю, радий за тебе. Солодов гідна та порядна людина тебе не скривдить. У нього така порода, що куди там нам. Ну, а Микита, певне, збожеволіє, коли дізнається, якого має отримати зятя. Аннуся трішки напружилась. Татко мусить мене зрозуміти, сказала вона, намагаючись переконати радше себе, аніж дядька. Невже батько знову постане проти її вибору, не побогословить її з Дмитром? А якщо так, то тепер вона не стане йому коритись, як покорилась у випадку з Гребенком. Дмитро чекав на неї у вітальні, вдягнений у чорний костюм зі сліпуче білою сорочкою, він обернувся, коли вона увійшла, а потім посміхнувся. Ти готова? Так. Тоді прошу. Засмагла міцна рука простягнулася до неї, і Гануся без вагання вклала у неї свою маленьку ручку. Як дивно та незвично було їй іти містом поряд з Дмитром, тримаючи його за руку і відчуваючи, як серце замирає від щастя. Дмитро привів її у невеличкий ресторан на березі Дніпра, де були столики під білими з блакитним скатертинами, трішки тьмяно світили лампи на стінах та лунала тиха, приємна музика, все нове, все незнайоме і таке цікаве для допитливого юного віку. Чи могла мріяти вона, проста сільська дівчина з бідної родини, що піде колись до справжнього ресторану, та ще разом з таким чоловіком, як Дмитро? Дмитро поглянув на неї запитливо Що будеш замовляти? Ганнуся трішки розгубилась. Я не знаю, чесно відповіла вона. Тоді я замовлю за тебе. Добре. Через декілька хвилин їм принесли чудове, ніжне запечене м'ясо з червоною, дивною на смак підливкою та округлими, посипаними кропом, овалками картопляників, шматочки судака в молочній заливці та шоколадні тістечка. Усе було таким смачним, що Ганнуся весь день майже нічого не ївши, не щулась, коли проковтнула всю оцю смакоту і задоволено зітхнула. Сподобалось? усміхнувся Дмитро. Гануся усміхнулась у відповідь Ти не уявляєш, наскільки. Треба буде і собі так навчитись, запитати в того дядечка, що він м'ясо робив, що воно в нього таке рожеве вийшло. Дмитро засміявся. Аню, Люба, він нічого не знає. Він просто офіціант готує кухар, та навряд чи він поділиться з тобою таємницею. Ганнуся нахмурилась. Він що, такий жадібний? Дмитро, засміявшись, знову взяв її за руку, а далі вечір потік у веселих розмовах, і Ганнуся, наче повернувшись у минуле, знов була тим безтурботним дівчам, як колись, знову весело та голосно сміялася, і сміх її сріблястим дзвоником лунав у залі зливаючись з тихою музикою. Так гарно вона не почувала себе вже давно, забувши про все на світі, окрім Дмитра, який сидів навпроти неї, ніжно усміхаючись, та час від часу цілуючи її трішки тремтячі пальці, поглядаючи так, що серце в неї завмирало. Аню. прошепотів Дмитро, доторкаючись теплими вустами до її руки. Я собі оце думаю яким би виявилось моє життя, якби я не зустрів тебе. Гануся посміхнулася йому щасливою, ніжною усмішкою, і теж подумала, а яким би було її власне життя, якби не ця зустріч. Вони ще посиділи трішки в ресторані, а потім пішли нічними, незнайомими для неї вулицями. Дмитро весь час тримав її в обіймах, час від часу зупиняючись, аби заволодіти її вустами. Тільки під кінець побачення, коли Дмитро довів її, сонну та щасливу, до дверей дядькової квартири, вона наважилася запитати Дмитре, а як там Федір Юрченко? Дмитро зіхнув. Я пообіцяв тобі, що зроблю усе, аби допомогти йому, і можеш бути певна, я свого слова дотримаю. Ганнуся доторкнулася до його руки. Дякую, прошепотіла вона і тихо просковзнула до квартири дякуючи дядькові, що не замкнув двері. Таня Юрченко щось не квапилась приходити, і це чомусь хвилювало саму Ганнусю. А на другий день з'явилася Галина. Гануся привела до дверей лікаря, який приходив до тітки знову, і був дуже занепокоєний її погіршеним станом, коли погляд її сковзнув на низ, на східці, наштовхнувшись на ходу, застиглу постать з неохайним визвиком брудного волосся. Галина. Але як вона тут опинилася? Лікар пішов, а Гануся застигла біля порогу, вдивляючись у нерухому якусь зловісну постать Галини, що мовчки стояла, притулившись плечем до стіни та вп'явшись у дівчину чорними, палаючими ненавистю очима, від одного погляду яких аж мороз шкірою ходив. Одна тільки поява її змусила Ганусю ще таку щасливу хвилину тому мов хмара чорна, наповзла несподівано на яскраве, ясне сонце. Чомусь згадався день її від'їзду з пирогів і прокльони, що лунали навздогін із тонких губ цієї жінки. І як шкодувала вона тепер, що лиха година притягнула колись її до того гребенка. Правда, нічого з того не вийшло, та й не могло вийти, бо її доля чекала на неї в місті, в особі майора Солодова, а не одруженого гребенка, тільки ворога оцю гальку собі нажила. Ну, здрастуй, Ганю. Вишкірилась у неприємній усмішці Галина і відштовхнулась від стіни. Ганнуся на ту усмішку, що радше нагадувала оскал вовчиці, не відповіла, а тільки нахмурилась ще більше. Чого тобі тут треба, Галино? запитала вона, спостерігаючи, як Галина, трішки погойдуючись, повільно підіймається наверх. Прийшла забрати те, що належить мені за правом, відповіла Галина, зупиняючись напроти Ганусі та важко, з натугою дихаючи. Гануся тільки зараз додивилась, як погано та виглядає. Бліда, ще більш схудла, ніж раніше. Вона була змарнілою, як ніколи, а очі. Ганнуся не могла зрозуміти, чи то їй здалось, а чи то справді в цих чорних очах зловісною тінню застигло справжнє, хоча ледь помітне божевілля, яке робило її погляд зовсім страшним. Вона зробила крок назад нічого твого тут немає. Тонкі вуста Галини негарно покривились. А не скажи. Галино, послухай, немає мені чого тебе слухати. Грубо обірвала її Галина, відкидаючи з нахмуреного чола масне пасмо волосся. Віддай мені мого чоловіка, крадійко, а поки не віддаси, антихристко, я нікуди не піду. Гануся відсахнулась. А з чого ти взяла, що він тут? А де ж йому бути? Він десь у товариша мешкає в місті, у гуртожитку, відповіла Гануся, і я ніякого стосунку до нього не маю. Темні очі Галини недобре засвітились. А не бреши. Ти клята хвойдо, поманила його сюди за собою, а він побіг, як ота блудлива псина. Ви обоє сміялись наді мною. Я все чула, а він казав, що ніколи до мене не повернеться. Ганусі зробилось не по собі. Галино, що ти таке кажеш? Кажу те, що чула, а я своїми вухами чула, як ви розмовляли за стінкою та тішились з мене. Думали, як утекли, та вже й перехитрили. А ні, я не дозволю. Чуєш, Ганько? Не дозволю тобі відбирати в мене чоловіка. Віддай його назад, чуєш? Відпусти від себе. Та я його й не гукала, а два дні тому взагалі прогнала геть. Вигукнула, майже закричала Гануся і здригнулася від страху перед цією скаженою жінкою, що стояла зараз перед нею з таким страшним лицем. І, здавалось, була здатною на все, аби тільки повернути чоловіка втікача, що, хоча й не кохав її, зате вона кохала його за двох. А не бреши. одізвалась Галина, бризкаючи свиною та підступаючи до Ганусі. Ховаєш мого Павла? Та як не ховай. Я все одно його заберу. Чого б то мені не коштувало, бо він тільки мій, і тобі я його не віддам. Та не потрібен він мені. Брешеш, блудниця, брешеш. просичала Галина і раптом кинулась до Ганусі, розставивши пальці, мов пазурі хижого птаха, та витріщивши налиті кров'ю очі. Гануся налякано відсахнулась, впершись спиною в стіну, а далі. Далі вона й сама вже недобре пам'ятала згодом, як штовхнула Галину, відпихаючи від себе її, таку страшну, з хижацькими пазурами, а потім безпомічно спостерігала, як та, замахавши худими, кістлявими руками, полетіла донизу, слабко, зовсім неголосно закричавши, а потім затихла, тільки щось булькнула ротом. І Ганусі та раптова тиша здалась такою страшною, що вона ледь не земліла на тому місці, де стояла. Невже вона вбила Галину? Ні, цього просто не може бути. Опанувавши своє скуте страхом тіло, Ганнуся змусила себе зробити крок вперед та подивитись униз туди, де на невеличкому майданчику між поверхами, випроставшись, лежала Галина, нерухома, бліда, невже мертва. Ганнуся вп'ялась очима в худе тіло Галини, заклинаючи її, аби вона не вмерла, а потім, ковтаючи гірку свину, примусила себе зійти вниз, аби поглянути. Кожен крок був для неї таким важким, мов ноги хто свинцем налив, але вона вперто йшла вперед, поки не опинилась перед Галиною. Та лежала тихо-тихо, і здавалось, що вже зовсім не дихала. Але Ганнуся, придивившись до її худої, впалої груднини, помітила слабкий порух. Галина була живою. Галино. утішено закричала Ганнуся, забувши вмить про свій страх та ворожнечу з Галиною. Нахилившись, вона вхопила ту за худу холодну руку і відчайдушно затрясла. Галино, Галино, отямся, благаю тебе. Пройшло декілька виснажливих хвилин, котрі тягнулись так довго, що Гануся вже була здатна заволати. Коли Галина нарешті слабко застогнала та повільно, повільно розплющила очі. Якийсь час вона просто дивилась на налякане лице Ганусі, і поступово в її каламутний погляд повернулась ясність, а разом із нею і та пекельна ненависть, що палала в її очах кілька хвилин тому. Ганнуся застигла на місці, нездатна відірватись від того погляду і відчувала, як до її тіла повільно вповзає холод, заковуючи все єство у крижані обійми. Убивця, будьте проклята. прохрипіла Галина, дихнувши на Ганусю такою силою лютої ненависті, що та здригнулась усім тілом і, випустивши руку Галини, відскочила від неї. Затуливши рота рукою, вона з жахом спостерігала, як темні очі Галини, що вп'ялись у лице повним, нелюдської злості поглядом, гаснуть, туманяться застигаючою пеленою. Пеленою чого? Невже смерті? Ні. Вона не може померти, зробивши Ганусю таким чином своєю вбивцею. Тільки не це вона не повинна вмерти. Не маючи сили змусити себе вдруге доторкнутись до Галини, такої страшної в цю хвилину, Ганнуся поквапилась нагору і загримала в квартиру Дмитра. Допоможіть, допоможіть. ридала вона, оббиваючи руки об важке дерево дверей і не помічаючи того. Здавалось, що пройшла ціла вічність, перш ніж за дверима почувся рух, і ті повільно відчинились. Вкрай знесилена, Гануся майже впала на руки Ганни Гаврилівни. Аню, сили небесні, що трапилось. Гануся дивилась на неї переляканими очима. Здається, я вбила людину. Галина померла там же, на майданчику між поверхами. Разом з нею померла її ненароджена дитина. Ганна Гаврилівна, розпитавши дівчину, відразу ж викликала Дмитра, а потім сходила поглянути на Галину заспокоївши Ганнусю тим, що Дмитро привезе лікарів і бідолаху врятують. Повернулась вона на диво швидко, і щось у її обличчі було таке, що Гануся заціпеніла. Вона, вона. шепотіла вона нездатна вимовити того страшного слова, того вируку, що вже читався у виразних очах Дмитрової тітки. Ганна Гаврилівна взяла її за руку. Аню, заспокойся. Гануся захитала головою. Скажіть мені правду. Опустивши очі, Ганна Гаврилівна помовчала, а потім безнадійно прошепотіла. Мені шкода, але та жінка вже померла. О, ні. За що мені це? Що було далі, Гануся пам'ятала, мов скрізь туман. Ганна Гаврилівна Соломіць, всадовивши її у велике, шкіряне крісло, напоїла запашним та гарячим чаєм, заспокійливо погладжуючи її тремтячі холодні руки, але Ганусі продовжувала трусити, наче той холод, що заповз у неї біля Галини, тепер навіки оселився всередині. Перед очима все стояло застигаючи лице Галини, згасаючи погляд, і, дивлячись на співчутливе лице Ганни Гаврилівни, вона бачила тільки страшне, передсмертне обличчя, а слухаючи її заспокійливий голос, чула тільки те передсмертне хрипіння. Убивця, Будьте проклята. Убивця. Це вона, Ганна Кравецька, колись така безтурботна пирогівська дівчина, перша пустунка, перша красуня на селі, а зараз щаслива, кохана найкращого на світі чоловіка, донька порядних, чесних людей. Це вона вбивця своєї сусідки та її дитини. Убивця будь ти проклята. Скільки ще цей страшний голос буде лунати в її свідомості, наповнюючи всю сутність нестерпним бридким холодом. Дмитро приїхав через декілька хвилин, завжди такий спокійний. Він увірвався до кімнати з тривожним виразом лиця і відразу ж кинувся до Ганнусі, несамовито ухопивши її міцні обійми. Аню, люба моя, як ти? Ганнуся не відповіла, а тільки розридалась на увесь голос та безсило припала до його міцного, гарячого та такого надійного тіла, прислуховуючись до його серця, відчуваючи, як сильні теплі долоні погладжують її спину, мов бажаючи поділитися з нею своєю силою, переливаючи її в неї неквапливими, лагідними рухами. Я не хотіла її вбивати. Скрізь сльози пробурмотіла вона, все міцніше притуляючись до Дмитра в ньому одному шукаючи розради цьому нещастю, що так раптово звалилось на неї. Вона вона підходила до мене, така страшна, виставивши пазурі, і я Я просто відштовхнула її від себе, а вона вона взяла та й впала. Дмитро поцілував її в скроню. Заспокойся, Люба. Я не можу. простягнула Ганнуся, не помічаючи вразного погляду, який Дмитро кинув на свою тітку. Та кивнула і поквапом вийшла, а Гануся підвела на нього налякані, заплакані очі і прошепотіла Дмитре, що ж зі мною тепер буде? Я ж убила людину. Аню, заспокойся. Мене посадять до в'язниці? запитала вона тихо і сама здригнулась від однієї думки про те. Лице Дмитра закам'яніло. Ні, Люба, це просто був нещасний випадок. Гануся заперечливо захитала головою. Але ж я штовхнула. Аню, правду будемо знати тільки ми, але для всіх інших це був просто нещасний випадок. Жінка була слабкою, вагітною. У неї запаморочилась голова, вона не втрималась і впала. Тьотя Аня це підтвердить. Ти зрозуміла? Але, Люба, це потрібно інакше тебе можуть заарештувати. Ганнуся здригнулась. Так, я все зрозуміла, просто це так жахливо. Тихо, тихо. Дмитро притулив палець до її блідих, тремтячих губ і обійняв знову. Не треба більше згадувати про це, не думай про це. Але я не можу не думати. Зараз тітя Аня принесе тобі заспокійливого, і ти про все забудеш. Вона покірно випила заспокійливе, бажаючи тільки одного якнайшвидше забути всі жахи цього дня. Та чи забуде вона їх колись, чи зітруться з пам'яті страшний образ вмираючої Галини та її слова? Через п'ять хвилин вона вже засинала, відчуваючи, як обважніло тіло та зробилось неслухняним. Ануся майже впала в руки Дмитра, який легко підхопив її та відніс до своєї кімнати. Останнім, що пам'ятала вона перед тим, як провалилась в обійми благодарного забуття, був шепіт Дмитра Спи, кохання моє, усе буде добре. Прокидалась вона повільно. Погляд спочатку з нерозумінням скознув по чужій, незнайомій кімнаті, а потім, наштовхнувшись на застиглу постать, що мовчки сиділа біля ліжка. Дмитро. Серце Гнусі заколоталось, а потім завмерло коли він нахилився до неї, поцілувавши у вуста. Як спалося? Вона сонно посміхнулась у відповідь. Добре, але що я тут роблю? В очах Дмитра промайнув подив. Аню, але вона й сама вже все пригадала. Поява Галини, її напівбожевільні слова і той страшний момент падіння, застигле, нерухоме тіло на майданчику між поверхами, вона з острахом глянула на Дмитра. Дмитре, що усе буде гаразд, зашепотів він, зазираючи в її очі своїми темно сірими очима, в котрих було стільки сили та ніжності. Ти не повинна перейматися, я все владнаю, але для цього нам потрібно одружитись. Гануся здивовано заблимала. Як, як це одружитись? Так треба, Люба мені буде легше тебе захистити, якщо ти будеш моєю дружиною, а не просто знайомою. Гануся похитала головою. Це так несподівано, а мої батьки. Батько не дозволить, у нього не буде вибору. перебив її Дмитро. Повір, Люба, я роблю це тільки заради твого блага, але роблю з таким щасливим серцем, бо кохаю. Вони одружились наступного дня, тихо, без зайвого галасу. Ще не відійшовши від пережитого, Гануся бліда, але така чарівна, в подарованій Дмитром білій шовковій сукні, мусила весь час нагадувати собі, що це найщасливіший день, найкраща мить її життя. Однак вчорашнє продовжувало вперто переслідувати її уяву. Присутніми були тільки дядько Данило та Ганна Гаврилівна, а після реєстрації Дмитро відвіз її додому прошепотівши коротко до вечора. Гануся кволо посміхнулась, ще не в силах повірити в те, що цей високий, ставний красень, віднині її чоловік, і тепер вони належать одне одному. Яка гра долі? Вона вбила людину і отримала через те так швидко коханого чоловіка. І яким би яскравим мало бути щастя від сьогоднішнього дня, але воно тіменіло від однієї тільки згадки про Галину, Аню, дівчинко моя, ти чому зажурилась? запитала Ганна Гаврилівна. Покинь цю невдячну справу. Журбою горю не зарадиш. Ходімо краще зі мною. Я покажу тобі твою господу, з усім ознайомлю. Ганнуся неохоче підвелась. А ви. Я не хочу ставати вам на заваді. Що ти, Люба? замахала руками Ганна Гаврилівна. Яка там завада? Та я давно мрію про молоду господиню в цих хоромах. Мої старі кістки вже надто в них натомились і бажають тільки нарешті відпочити. Поволі, за балаканиною з Ганною Гаврилівною, знайомлячись з новим домом, який був досить великим та багато облаштованим, Ганнуся трішки відійшла і з більш легким серцем приготувала святкову вечерю, а потім накрила на стіл, приготувавши запечену відгодовану курочку, домашню печеню із соковитою свининою та рибу в прозорій заливці, яку її навчила готувати Ганна Гаврилівна, а на солодке їм в обід привезли просто казковий торт. Дмитро прийшов додому о шостій, трішки втомлений і, здавалось, чимось занепокоєний. Він все ж посміхнувся та поцілував у порожевілі вуста. Доброго вечора, моя кохана дружино. Гануся не втрималась від зворотньої щасливої усмішки. Доброго вечора й тобі, мій коханий чоловіче. Як пройшов день? Добре. А як ти себе почуваєш? Все добре. Весело відповіла вона, не бажаючи затьмарювати йому радість цього дня своїми переживаннями. Убивство Галини то тягар, який вона має понести сама, яким би важким він не був, Дмитро й так зробив для неї надто багато, щоб ще переживати разом з нею докори сумління, які, певне, будуть мучити її до самого кінця життя. Вони повечеряли в теплі сімейного затишку, а потім Ганна Гаврилівна, відчайдушно розпозіхавшись, посміхнулась та пішла спати. А Гануся відчула і невпевненість, і хвилювання перед тим, що мало статись. Вона помила посуд, прибралась і вже хотіла йти до кімнати, коли на кухні з'явився Дмитро. Аню. В його голосі лунала невпевненість. Вона підвела на нього запитливий погляд. Так, сьогодні наша шлюбна ніч. Ануся спробувала посміхнутись. Я знаю. Люба, якщо ти ще не готова, якщо тобі потрібен час, щоб прийти до тями, оговтатись після того, що сталося, то я згоден почекати промовив Дмитро, але очі його казали Ганусі про інше. Вона посміхнулася йому з цією ніжністю, що зараз через край проливалась із серця, а потім підійшла так близько, що торкнулася його тіла своїм і прошепотіла, мов видихнула Ні, не треба чекати. Дмитро не то щось пробурмотів, не то застогнав, а потім заволодів її вустами. Тихо зітхнувши, Гануся обійняла його за шию та відповіла на поцілунок з усією пристрастю, на яку здатна золота юність. А потім Дмитро легко підхопив її на руки та поніс до своєї кімнати. Ні, вона не дозволить темній примарі Галини стати між нею та цим чоловіком, якого так кохала. Вона забуде все забуде на сьогоднішню ніч. Час є чудовим цілителем здатним вилікувати найболючіше, загоїти найпекучіші рани. Так трапилось і з Ганнусею. Поки була ще свіжою в її пам'яті та лиха днина, коли загинула Галина, доти вона й страждала, потай від Дмитра, проливаючи пекучі сльози провини та каяття, ховаючи від усіх отой біль, що дер, калатав її серце майже кожного дня, відступаючи тільки тоді, коли додому приходив Дмитро, і в його обіймах вона забувала те, що нещадним звіром терзало її вдень, так минав день за днем, і поволі біль та нестерпне відчуття провини слабшили в її вистражданому серці, відступаючи, ховаючись у тінь, але не зникаючи остаточно та час від часу нагадуючи про себе нічними жахами, повторюючи раз у раз ту страшну хвилину коли вона відштовхнула від себе Галину, і та летіла донизу, замираючи на майданчику між поверхами. Ганнуся знову йшла до неї, йшла з надією, що вона ще жива, нахиляючись до її нерухомого тіла, а далі холодні, мов сама смерть, кістляві руки міцно хапали її за теплу долоню. Темні очі з ненавистю впивались у налякані очі, Безкровні вуста випльовували ненависні слова Убивця, будьте проклята. І завжди Гануся прокидалась із криком, тремтячи усім тілом, знову відчуваючи той клятий холод, що наповзав ніби з небуття. Вона відразу ж опинялась у міцних обіймах Дмитра, який пригортав її до себе, шепочучи ніжні, заспокійливі слова, доки вона знову не засинала а в усьому іншому її життя складалось дуже щасливо. Дмитро захистив її від усіх негараздів у зв'язку з убивством Галини. Також він допоміг Олені Миронівні поховати Галину на кладовищі в пирогах, але Гануся йти на той похорон відмовилась відмовилась тому, що не знала, як зможе подивитись в очі нещасній матері та дитині, яку її власна рука зробила сиротою, відібравши маму. Про Павла вона взагалі намагалась не думати, та була чомусь упевнена, що кого кого, а його ця смерть не надто засмутила. У пироги вони з Дмитром зібралися пізніше, і Гануся ще зарані почала хвилюватися, мов перечуваючи недобре, і не помолилась. Вони приїхали, коли батька не було вдома, косив сіно, а мама порилась на кухні. Гануся вийшла з машини з жадібністю вдивляючись у рідний дім, у стіни, у яких вона виросла і які покидала зі сльозами на очах. Усе тут дихало спогадами про минуле, яке вже ніколи не повернеться. Мамо. прошепотіла вона, обережно входячи до хати та застигаючи за спиною Ярослави, яка кришила буряк на борщ. Мама завмерла, а потім повернулась так стрімко, що ніж випав з її мозолястих, натружених рук. Деякий час вони стояли мовчки, вдивляючись одна в одну, з жадібністю відмічаючи зміни, а потім Ярослава простягнула до неї свої руки ті лагідні, материнські руки, котрих Ганусі так не вистачало увесь цей час, та ніжно прошепотіла Ганусь, доню. Ще мить і Гануся вже була в її обіймах, притискаючи до себе тендітне мамине тіло, та вдихаючи слабкий запах молока і польових трав, якими пахла тільки мама, і які були знайомими з дитинства. Яка ж ти стала, доню? прошепотіла Ярослава, гойдаючи Ганусю в своїх обіймах та вдивляючись у неї заплаканими очима. Подорослішала, мов уже й не моя. А чи щаслива ти, доню? Гануся посміхнулась. Так, мамо, дуже щаслива. Ти кохаєш його, по тобі бачу. Так, кохаю. Видихнула Гануся і потягнула маму за собою. Ходімо, мамо, я познайомлю тебе з моїм Дмитром. Ярослава замахала руками. Що ти, доню? Я ж не прибрана, на відьму схожа. Як прокинулась вранці, так і пішла по метарствах. Мамо, ну що за дурниці? Гануся щасливо посміхалась, спостерігаючи за знайомством мами та Дмитра а тривога не полишала її все одно, бо відчувала вона, що, на відміну від мами, батько не виявить такої радості, і взагалі, як він поведеться. Мамо, а де батько? нарешті наважилась запитати вона. Мама враз похмурніла. На її розчервоніле, радісне лице набігла тінь. Він у полі, з Івасиком. Сіно косять. Скоро будуть на обід. Та ви проходьте, сідайте, а я кавуна знайду стигого та диньку. Їх ще ти садила, пам'ятаєш? Пам'ятаю. Вони з Дмитром посиділи, може, з годину, наїдаючись солодких кавунів і динь, коли на обійстя раптом прибіг Івасик з криком подиву та захоплення. Мамо, ти бачила, що за машина стоїть біля двору. Ото машина. Його оченята сковзнули по матері, побачили спершу Дмитра, а вже потім Ганусю, яка встала йому назустріч, простягаючи руки. Гануся, Гануся приїхала. І в наступну мить Ганнуся вже притискала до себе худеньке тільце братика, відчуваючи, як несамовито, тоненько стукає зовсім поряд його серденько. Ганю, як же я скучив за тобою. Гануся посміхнулася крізь сльози. А я за тобою ще більше. Справді? Справді, а ти тепер назавжди повернулась. Радісна посмішка Ганусі дещо прив'яла. Ні, рідненький, я тільки в гості. І Васик нахмурив чоло. Це тому, що, як кажуть, татко, ти тепер заміжня заклятим НКВСівцем, а вони таких, як ми, не люблять. І Васику. вражено видихнула Ярослава. Але Гануся не звернула вже на її слова уваги, помітивши батька що застиг біля порогу з вилами в руках. Він виглядав дуже втомленим. Вона повільно опустила Івасика додову, випросталась та зробила непевний крок назустріч батькові. Їхня розлука була такою важкою. Гануся невпевнено посміхнулась. Здрастуй, батьку. Він мовчки обдивився її тендітну, гарно вдягнену в нову сукню постать, і щось таке майнуло в його очах, від чого Гануся відчула, як шкірою пройшовся мороз, але на привітання не відповів Батько, немає в тебе більше батька, а в мене доньки немає. Обірвав він її різким голосом, мов чужим, і Гануся вражено відсахнулась. Людина, яка вбила людину, а потім вискочила заміж без мого дозволу, не може бути моєю донькою. Гануся знову простягнула до нього руки. Але ж, батько, Геть. Блискавицею свіркнув очима Микита, відступаючи від неї. Забирай геть від мене свої закривавлені руки. Що ти невинність перед людьми вдаєш? Думаєш, ніхто не знає, що ти вбила Галину? Та на селі тільки розмов про те. О, покарала мене лиха година. Випистив убивцю, любив її, голубив, та не знав, що Змія Чоловіка вбивця зростає, що навіки вона покриє моє добре ім'я соромом страшним. Ярослава вхопилась за серце. Микито, що ти таке говориш? А ти помовч. Кого виродила мені? Чому її тоді, у 32-му, смерть до себе не забрала, а заставила, щоб осоромити мене навіки? І ще довго після цього лунали Ганусі ці жахливі батькові слова, а серце боліло так, Ще хоч живим виймай. А через деякий час до свого горя додалося ще й чуже. Дмитро, незважаючи на складність, робив усе можливе, аби Федір Юрченко не отримав вироку, розстрілу чи гниття в таборах, але трапилось непередбачуване. Федір Назарович помер від серцевого нападу, помер несподівано вночі, просто заснувши. Гнуся саме збиралася іти з Ганною Гаврилівною до лікарні, коли задзвонив телефон. Так, підняла вона слухавку. Аню, ти? Так, Дімо, а що трапилось? Вночі помер Юрченко. Але як? Серцевий напад. Коротко відповів Дмитро і від'єднався. Але Ганя вже знала, що робити. Ні в яку лікарню з Ганною Гаврилівною вона не пішла, і вже за годину стукала в убогу хатину на іншому березі Дніпра, Цю адресу їй дала Таня, яка таки заскочила до їхнього двору через декілька днів, а раніше не могла, бо мамі зробилось набагато гірше. Як дякувала вона за допомогу, якою надією світилися її очі. А що тепер? Гануся, запевнивши її, що все буде гаразд, тепер сама несла в її дім жахливу звістку. Двері заскрипіли, мов незмазані колеса старого воза, потім стрімко відчинились і на порозі з'явилося темнооке дівча, років десяти, в куцій спідничці та геть зношеній ковтині. Вам кого? запитала вона. Гануся вичавила з себе усмішку. Таню. А її немає. Вона пішла ще вчора читати псалтир з бабою Палашкою над дідом Омельком, швидко відповіла дівчинка. Ганнуся хитнула головою, хоча геть нічого не зрозуміла. Потім поглянула в хату і запитала А мама? Мама, лежать. Де ж вони подінуться? Я можу її побачити. А ви хто? Я подруга Тані. Темні оченята засвітились недовірою. А обманювати не гарно. Чому? Тому що в нашій тані не може бути такої подруги. Вона бідна, одягається в лахміття, а ви он яка. Яка ж ви її подруга? Гануся похитала головою. Ну що поробиш з такою недовірливою дитиною? Все одно мені потрібно побачити вашу маму. Дівча повагалась трішки, продовжуючи недовірливо дивитись на Ганусю темними оченятами, а потім таки відступилась, пропускаючи в невеличке, вбого мебльоване приміщення, майже половину якого займала велика пічка, а в кутку, обвішана вишитими рушниками, красувалась велика ікона. Поряд з пічкою стояло ліжко, на якому лежала жінка, світловолоса, ще досить молода, але хворобливо худа та бліда, із заплющеними очима, а біля ліжка на лаві, мов зграйка горобенят, сиділо п'ятеро діток. Вони притихли, не спускаючи з ганусі карих та сріблясто сірих оченят. Мамо. взяла маму за руку дівчинка. Мамо, до вас прийшли. Тонкі з синіми жилками, пожовклі повіки, повільно здригнулись, а потім поповзли вверх, відкриваючи великі, трішки випуклі, сріблясто сірі очі, затьмарені хворобою. Вона поглянула спочатку на дітей, що тулились на лаві один до одного, і Гануся помітила в її очах гіркий біль. Ви щось їли? Тихим, слабким голосом запитала вона в дітей силячись підвестись на тонких, тремтячих руках, але не в змозі цього зробити. Я картоплю смажила з салом, відповіла та дівчинка, що відчиняла Ганусі і яка, судячи з вигляду, була найстаршою після тані. Жінка важко сковтнула. А таня ще не повернулась. Мамо, а до вас тут прийшли. Жінка на якусь хвилинку знову прикрила очі, а потім знову відкрила запитально глянувши на Ганнусю. Я вас слухаю. У вас якась справа? Гануся вже було зібралась сказати бідолашні про смерть її чоловіка, але раптом зрозуміла, що не зможе цього зробити. Просто не зможе. І усе. Як це зробити, коли вона така хвора, а дітки хапають кожне слово незнайомої тьоті, та в неї язик не повертався сказати їм про це. Ви мовчите? прошелестіла танина мама, ледь говорячи та важко дихаючи. Що ви хотіли? Але Гануся все ще вагалась і не стримала полегшеного зітхання, коли, заскрипівши, відчинились двері, і у хату ввірвалась худорлява постать тані. У руках вона тримала чималу турбинку. Гей, гусенятка мої, а що я вам принесла? майже радісно вигукнула вона, гепнувши турбину посеред кімнати, тільки зараз помітила Ганусю. О, Ганю, доброго ранку. А чого це ти до нас? Гануся помітила вогник тривоги, що минув у сірих очах тані, і швидкий погляд, кинутий на матір. Можливо, вона щось побачила в очах Ганусі, бо вираз її обличчя враз змінився, а погляд заметушився між застиглою посеред хати Ганусею, мамою та дітками які раді радісіньки тягнули з торбинки білі кубики цукру та яскраві трубочки цукерок. Ганю, що. Гануся потерла спітнілі долоні. Пішли у садок. Поговоримо. Таня ще раз глянула на маму, яка знову заплющила очі, і слухняно попленталась за таною в садок, туди, де старі вишні та напівзасохлі яблука створювали приємний затінок та свіжу прохолоду, Опершись спиною об шорсткий стовбур, Таня кинула на Ганусі гострий, пронизливий погляд, у якому причаївся страх перед чимось страшним, а потім сердито запитала щось із татком його таки засудили. Гануся кинула на неї невпевнений погляд. Знову, як і її хворій мамі, вона не могла сказати тані про те, що її батька більше немає в живих. То їй тільки здалось що сповістити про це дужій та моторній тані буде легше. Нічого подібного. Це може виявитись ще важче. Ну, чого ж ти мовчиш? наполегливо і ще більш сердито запитала таня, хапаючи Ганю за холодну руку та зазираючи прямо в її розгублені очі гострим поглядом. Статком щось погане трапилось, так? Гануся важко зітхнула. Так, тихо видихнула вона, виштовхуючи з себе слова. Ти тільки тримайся, Таню, але, але. Що? Та не тягни ти. прикрикнула Таня, вп'явшись боляче в Ганнину долоню тонкими худими пальцями. Він помер сьогодні вночі від серцевого нападу. Змусила Гануся себе сказати страшні слова, дивлячись у виразні сірі очі Тані, у яких яскравим полум'ям горіла недовіра. Ні, цього не може бути. Мені подзвонив Діма, промовила Гануся, спостерігаючи, як зневіра в очах тані поступово змінюється подивом, болем та відчаєм. Вона похитнулась, як та тонка та струнка борізка від подиху вітру, випустила руку Ганнусі, вхопилася за стовбур дерева та закричала. Закричала болісно та відчайдушно. Тату, таточку рідненький, чому ти нас покинув? Гануся якось ніяково застигла поряд, не знаючи, що сказати, тільки дивилась на повну горя худеньку дівчину, яка голосила, охопивши дерево руками, ридала в увесь голос. Так вони простояли хвилини з десять, коли Таня раптом озирнулась, поглянула на Ганусю вологими, залитими сльозами очима. Це він в усьому винен твій любий чоловічок. Глухим, тремтячим голосом сказала вона з такою злістю, що Гануся аж відсахнулась, наче від удару. Якби він не забрав його в той клятий відділок, не тримав там. Мій татусь був би живий. Як же я ненавиджу їх, цих катів. Хоч цей а я все одно їх ненавиджу. Таню, Ганнуся простягнула руку, торкнувшись ходою таненої долоні, але та, глипнувши на неї вовком, висмикнула руку. Не чіпай мене. кинула вона пронизливим дзвінким голосом, змусивши Ганнусю здригнутися. Забирайся геть звідси. Запроданка, комуняківська. Це ви винні в тому, що татусь помер. Ви зі своїм майором. Як же я ненавиджу вас. У Ганусі аж морозом сипнула по спині від таких слів, але вона ще раз спробувала заспокоїти Таню. Таню, облиш мене. Ще мить і незграбна, худорлява висока постать, стрімко обернувшись, майнула до хати, а потім швидко зникла за старими обшарпаними дверима. Гануся ще постояла, низько нахиливши заплакане лице під деревами, а потім пішла, понурившись додому. А вдома, забившись у крісло, вона так і просиділа до самого вечора, вперто не зізнаючись Ганні Гаврилівні в тому, що так її засмутило. Я просто втомилась, шепотіла вона, відвертаючись від кави з пухкою булочкою та ховаючи очі. Такою вона залишалась до самого приходу Дмитра. Люба, що трапилось? тихо та ніжно запитав він, присідаючи біля неї та зазираючи в сумні, заплакані очі. Тьотя сказала, що після того, як ти кудись сходила, ти ось так просиділа майже увесь день, не їла, не пила, а тільки плакала. Що трапилось, Люба? Де ти була? Ганнуся поглянула на його стурбоване, занепокоєне лице і зітхнула. Я була в тані. Дмитро нахмурився. І що? Вона звинувачує в усьому нас з тобою. ледь чутно відповіла Гануся. Аню, Любо. Заспокойся, теж тихо прошепотів Дмитро. Вона просто в шоці. Втрата батька виявилась для неї такою несподіванкою, але пройде час і вона отямиться. Дай їй тільки трішки часу. Ганнуся поглянула на нього з сумнівом. Ти гадаєш? Я не гадаю, я впевнений. Дмитро підвівся на ноги. А тепер ходімо, повечерюємо разом. Тетя Аня наготувала нам сьогодні вареників із сиром, моїх улюблених. Ануся несміливо посміхнулась у відповідь на посмішку чоловіка та дозволила йому витягнути себе з крісла. Можливо, Дмитро і правий, а Тані просто потрібен час, аби оговтатись від страшного удару. Спливав поволі, минаючи час. Літо за вікном швидко та якось непомітно змінилось осінніми вітрами, відраховуючи короткі дні Ганусиного подружнього щастя, наповненого коханням. Кохання її до Дмитра ставало з кожним днем міцнішим вона вже кохала його так сильно, що, здавалось, ще трішки, і її серце просто не витримує, а отримуючи у відповідь не менш сильне почуття від цього ще нещодавно геть чужого чоловіка, вона боялась, мов та стара забобонна баба на селі, що ще трішки, і все це просто зникне. Зникне сите, спокійне життя, наповнене коханням Дмитра, зникнуть тихі, затишні вечори, коли він повертався додому, вони вечеряли, а потім тітя Аня йшла відпочивати, а вони залишались удвох, іноді прогулюючись перед сном та розмовляючи про все на світі. Саме під час таких неквапливих прогулянок Дмитро і розповів Ганусі про те, що накипіло в нього на серці. Розумієш, Люба, шепотів він, і голос його лунав дещо напружено серед темряви прохолодного осіннього вечора. Я не розумію сам, як це трапилось. Я ж пропрацював в органах не один рік і раніше якось не замислювався над тим, що роблю щось неправильно, а зараз я немов новими очима поглянув на те, чим займаюсь майже все своє життя, і. Дмитро замовк, уважно вдивляючись у темряву навкруги, а потім важко зітхнув, промовив соромно зізнатись, але я відчуваю майже огиду до своєї роботи. Гануся доторкнулась до його руки. Ти не маєш соромитись цієї огиди. Тихо відказала вона про себе, радіючи тому, що серце її чоловіка не до кінця зачерствіло в стінах його контори. Дмитро знову зітхнув. Це не так просто, Аню, скривившись, сказав він. Я з самого дитинства вбивав у себе високі ідеї комунізму від батьків, а потім уже від дядька Макара. Це жило мені так само, як живе потреба їсти, пити, спати. Я зрісся з цими переконаннями. Для мене вороги народу не люди, вони ті, кого я маю нищити. Я до цього звик, і на моїх руках стільки крові, що й за життя не відмити але все це ніколи мене не турбувало. Я знищував не людей, розумієш, Аню, і знищував ворогів, тих, хто не є людьми. Але зараз, зараз я дурень, раптом прозрів і майже вперше побачив у засуджених мною голодних, схудлих, забитих створінь саме людей, справжніх живих людей, а не тих безликих істот, що нескінченним потоком проходили через мене всі ці роки. І що ж тепер? І сам не знаю. Після цієї розмови Дмитро почав повертатись додому похмурим та замисленим, з очима, у яких з'являлось щось нове, турботливо болісне. У такі хвилини Ганнуся просто сідала з ним поряд, брала в свої долоні його руки, тулилася до нього і так сиділа майже увесь вечір, зігріваючи його теплом свого кохання та мовчазною підтримкою. Ти моє спасіння. шепотів він потім посеред темряви ночі і засинав, поклавши на своє плече її чорноволосу голівку. А Гануся ще довго не могла заснути, хвилюючись за нього, дивуючись стрімкій зміні свого життя та тихо всміхаючись, згадуючи, як незвично спочатку було їй ділити постіль з майже чужою людиною, та ще й чоловіком. Як здригалась вона, коли, розплющивши вранці очі, бачила поруч із собою гаряче та могутнє чоловіче тіло. Але день проходив за днем, ніч змінювала ніч, і вона поступово звикала до свого нового становища, до чоловіка, вже не червоніючи від його близькості. Поступово минув вересень а на початку жовтня Ганнуся відчула себе недужою. Вона зробилась примхливою, плаксивою, і тепер вже не вона Дмитра втішала, а він не знав, що з нею вдіяти. А згодом стала відома причина її примхливості. Ганнуся була вагітною. Сказати, що Дмитро був щасливим, означало б взагалі нічого не сказати. Він був не просто щасливим, а шалено, неймовірно щасливим. Гануся довго не могла звикнути до думки про те, що в ній зародилось нове життя, частинка їх з Дмитром, дитя їхнього кохання. Життя поволі котилось далі. З дядьком Данилом вона спілкувалась досить часто, а от тітку Глашку майже не зустрічала, та все не здужала. Туга за Дариною забирала в неї останні сили. Протримавшись майже два місяці, вона таки відступилась від власного слова і запросила через дядька Данила Дарину з Прокопенком на гостину. Материнське почуття та туга перебороли гордість і неприязнь, що вона мала до того гуцула, і вже за день Дарина повернулась до рідної домівки, та не сама, а разом з коханим. А для Ганусі з тим переїздом почалося справжнє пекло. Почалось все невдовзі після того, як вона дізналась, що важка. Прогулюючись якось біля двору, вона вже поверталась додому, але у дверях під'їзду несподівано наштовхнулась на Прокопенка. Аннуся похитнулась, майже відразу відчувши його хватки та гарячі пальці на своєму ліктеві, підняла очі, натрапивши на посмішку. Доброго ранку, моя чарівна родичко. Ганнуся нахмурилась та досить рішуче висмикнула руку. Я вам не родичка. Холодно відгукнулась вона і спробувала пройти до під'їзду, але нахабні чоловічі пальці знов хопили її за руку, цього разу міцніше, наче обценьками. Гануся спробувала вирватись, але він не відпустив, а навпаки, притягнув ще ближче. Гануся кинула на нього обурений погляд та процідила скрізь зуби. Що ви собі дозволяєте? Прокопенко ошкірився недоброю усмішкою. А що я вже такого зробив? Ти чого носа від мене вернеш? Що, бракує мені майорських погонів. Та ти не вередуй. Я ще тільки починаю свою службу. Сьогодні сержант, а завтра вже, може, й до майора дослужусь. Хто знає. Вдача вона річ строката. Сьогодні ти майор, все маєш і квартиру простору, і гарну роботу, дружину юну та файну. Але ж хто його знає, як все буде завтра? сам людей на каторгу відправляєш, а там, дивись, уже й тебе етапом поженуть. Сказавши останнє слово, Прокопенко знову посміхнувся, і щось таке було в тій посмішці, що в Ганусі тривожно зойкнуло серце, щось зловісне блимнуло у його темних очах. Що ви таке кажете? видихнула вона, вже не відчуваючи ані його твердих пальців, ані того, що коїлось навколо, Неспокій та тривога за Дмитра затулили з собою все інше. Налякалась. реготнув Прокопенко і, відпустивши її руку, раптом вхопив за стан і притягнув до себе недозволено близько до свого худорлявого, палаючого жаром тіла, і гаряче зашепотів Правильно, Люба, мене боятись варто, бо захочу, і твій чоловічок дорогенький у кращому випадку до Сибіру почвалає. У гіршому ж. Він красномовно змовкнув, пильно вдивляючись у блакитні очі Ганнусі, в глибинах котрих густою завісою застигав страх. Як би тобі вдовою не полишитись, моя юна панно. Гануся застигла в його руках. Ви божевільний. Помертвілими, неслухняними губами прошепотіла вона, ясним днем читаючи в його очах, що це не так. Ні, він не блазнює, він справді може згубити Дмитра. Ні, Ганю, я не божевільний, досить спокійно заперечив він, а руки його зробилися, мов залізними. Ануся поморщилась, але всі спроби висмикнути з його рук закінчились тим, що він притягнув її до себе ще ближче. Я просто дуже уважна людина та відповідальний працівник, а твій чоловічок останнім часом надто загрався в милосердя, сподіваючись, певне, на підтримку Звольського. Але одне слово в Полтаву чи Київ ти розумієш, чим це може обернутись? Гануся розуміла, надто добре розуміла, тому й мовчала, невидющим поглядом впершись у вдоволене насмішкувати обличчя Миколи, а він, продовжуючи огидно всміхатися, далі вів свою гидку мову, насолоджуючись її страхом. І тільки від тебе, Ганю, залежить, чи залишиться солодов на волі, а чи зогниє в табірному бараку. Я я не розумію. Справді? повільно запитав Прокопенко, і погляд його сковзнув по її обличчі, зупинився на пишних вустах з такою відвертою пристрастю, що вона відразу ж все зрозуміла зрозуміла і відсахнулась усім тілом, ладно бігти якомога далі від цієї жахливої людини, але його руки тримали надто сильно. Ні, ніколи. Прокопенко недовірливо підвів брови. Ні? Ні. Тоді я повідомлю вище керівництво про порушення, які допускає майор Солодов. З незрозумілої причини, намагаючись виправдати ворогів народу. І будь певна, його тепле місце довго вільним не полишиться. Ганусь опекло середини холодом страху. Дмитро нічого не розповідав їй про свою роботу, але тепер вона знала, що зовсім поряд з ним зачаївся невидимий ворог і стежив за його діями. Невже ця людина таки зруйнує її щастя, розіб'є його, мов слабкий кришталь? Недарма вона серцем відчувала, що щастя це недовговічне, навіщо я вам потрібна? запитала вона. Голос її пролунав принизливо жалібно, але вона не звернула на те уваги. Невже Дарина заслуговує на таке ставлення? Адже ви живете з нею, то й кохаєте? Дарина? Тонкі нервові вуста Миколи зневажливо покривились. Так, вона гарненька, але все ж вона не ти. Та далась я вам. Далась тихо заперечив Прокопенко, і жар його очей зробився просто нестерпним. Чи знаєш ти сама, якою владою наділила тебе природа, якою чарівністю та звабою дихає кожна клітина твого тіла? Так, Дарина гарненька, але її холодна краса ніщо, вона бліда перед тобою. А ти, Ганю, ти моя мара, з того вечора, як я побачив тебе тільки тобою і хворію, мов очмарений, до нестями бажаю тебе, моє сонечко. Слова Прокопенка падали на серце Ганусі важким тягарем, перекликаючись з палкими зізнаннями Павла там, у глушині, у пирогах, і як відрізнялась їхня відверта звірина пристрасть від ніжної лагідності Дмитра, їх вабить її жіноча краса, молоде достигле тіло, а душа то так, щось неважливе. Щоправда, Павло хоч трішки ще поважав її гідність, а ось цей хижацький гуцуляка вже ні в що не ставить. Йому потрібно тільки її тіло, про що він сказав відверто, аби тільки опоганити, забруднити те, на що має право тільки один чоловік. Я важка. прошепотіла Гануся, відчуваючи, як запалахують жарким рум'янцем зблідлі щоки, Прокопенко звузив очі, поморщився, мов натикнувся на якусь гидоту. А майор часу не втрачав. Витиснув він скрізь зуби злі слова, і на якусь мить у Гани з'явилась надія, що він відмовиться від неї, але марно. Вогонь пристрасті знову затмів смердючим згарищем в його очах, а тонкі вуста нещадно промовили. Але це мене не зупинить, люба моя. Мене взагалі ніщо не може зупинити перед жагою володіти тобою. Чужі, небажані, свиняво пекучі вуста зухвало торкнулись ніжної шкіри на шиї Ганнусі, і вона скривилась, напружившись усім тілом. Починалась нудота, а нахабні губи рухалися нижче, зовсім не звертаючи уваги на її відчайдушні пручання Благаю вас, відпустіть мене прошепотіла вона, відпихаючи його з останніх сил, але руки навколо її стану робились усе важчими, а вуста, чужі, тонкі та огидні, вже шукали близькості її вуст. Як кортіло крикнути на допомогу. Той крик уже рвався з неї, дер горлянку, але розум стримував, стримував заради коханого Дмитра. І, мов диво, мов грім серед ясного неба, пролунав далекий звук кимось зачинених дверей оглушливим відлонням пронизавши зловісну тишу порожнього під'їзду. Прокопенко напружився, потім відсахнувся від неї, і руки, що важкими ланцюгами тримали Ганнусю в полоні, раптом ослабли, випустили її тіло, котре, опинившись на волі, безсило гойднулось та ледь встояло на слабких ногах. Договоримо пізніше, а ти поки подумай, чи згодна загубити свого любого швидко промовив Микола, кинувши зводійкуватий погляд на східці, якими хтось сходив униз. Ще побачимось. І ще раз опікши її пауким, пристрасним поглядом, він швидко зник за дверима під'їзду. Самовпевнений, нахабний гуцуляка за лічені хвилини перетворив її щасливе, спокійне життя, наповнене коханням, на жалюгідну примару, на болісний для серця спогад відчуваючи себе заплямованою, затаврованою чужими губами, з гіркою нудотою, що підступала, Гануся притулилась до холодної стіни та замружилась, стримуючи собі непролиту воду сліз. Зовсім поряд пролунали тихі, обережні кроки, потім вони стихли, і Гануся, відчувши на собі чужий погляд, примусила себе розплющити очі. Поряд з нею стояла молода, але якась втомлена та напружена жінка. Ганнуся знала, що це Олена Романівна Григоровська, сусідка з другого поверху. Вам зле? тихим голосом запитала вона. Гануся повільно хитнула головою. Ні, просто в голові запаморочилось. Не звертайте уваги. Напруженим, не своїм голосом обізвалась вона, бажаючи залишитись на самоті. Але сусідка не поспішала йти, роздивляючись її з дратівливою увагою. Ви такі бліді, я просто трішки не здужаю. Просто зізналась Ганнуся і, ввічливо попрощавшись, пішла нагору. Опинившись у квартирі, вона спробувала надати своєму обличчю спокійного виразу, і це їй вдалося дуже добре. Вона навіть спромоглася сміятись та розмовляти з тьотєю Аннею, так мов би нічого не сталося, а всередині неї Тим часом лютувала хуртовина. Що? Що їй робити? Зізнатись в усьому? Ні. Він міг накоїти чогось непоправного з а що тоді? Лишається погодитись на ту гидотну пропозицію. Друзі, ми з вами дочитали цю частину до кінця. Скоро зовсім на вас буде очікувати остання заключна частина, в якій ми з вами дізнаємося, що ж таки вирішила Ганнуся, як складеться їхня доля з Дмитром а також в останній частині буде опубліковано переможця чи переможницю. Доки ви чекаєте на продовження, пропоную вам зазирнути до мого телеграм-каналу. Там ви зможете дізнатись мене трішки більше. Посилання залишаю в описі до цього відео, також не забувайте писати коментарі, я вам дуже вдячна. Дякую всім, що дослухали цю частинку до кінця. Бережіть себе.